Arratxaldeon entzuleok, hemen gara. Motorra bero bero daukazu, gaur, gotzon, bai, hori. Biaz eta gero hemen gara bueltan, bai. irauli uinak egin. Kaixo hori? Arratxaldeon bai. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon bai alen. Esan beharra daukagu handerrek uti gaitu dela. Gaur ez dugu ben, baina bueno, gure bihotzetan dago, presente, bai. Mexiko aldean dabil eta... Ondo pasa ezala eta ongi bidea dira. Bai, espero, espero. Kaixo Iker. Hau pasaten du. <laughs> Beno, beno. Bueno, gaurkoan zer dugu albistegian? Albistegian gazte martxaren inguruan hitz egingo dugu eta gero askatasunak egin manifestazioaren inguruan. Askapenak. Askapenak, bai. bai. bai. <laughs> bueno, seksualitatean? Bueno, lehenago hori baino lehen kultura atala izango dugu, baita... Kultura angroseko taberna, taberna bira izango dugu izpide, eta musikalen berriz iparraizea talde zara ustara ezagutuko dugu. Baitu, seksualitatean Ba, goz jaso dugu gure e-, e-postara, e ba, gizue hain ezaguna egin dugun e-posta horretara, irauliguinak irratxaioa abildua gmail.com, e, hori, e, goz e-mail bat, ekarpen bat, jaso dugu, seksualitate atale, atalean dagoena hain zuzera, hori, eh? hori, emango diogu gure, bo, ez dakiz, eh? Jamaikarako bidai hori, eh? Bai. <laughs> Eta, beno, ba, berak eh, plantatu dutako gai aprobetsatuz, ba, guk ere gai horri beste buelta bat eman diogu. Ongi. Bueno, ba horixe, gaurko gure proposamena, ea gustatzen zaizuen eta, no, asteragoaz. Asteragoaz. Aste bat gehiagoz, hemen gatoz asteko errepasoa egiteko asmoarekin. Gaurkoan, gazte martxa 2000 eta bederatzi eta askapenak larun batean egin zuen manifestazioa izango ditugu izpide nagusiak. Beti ere, astean zehar gertatutako albisteak alde batera utzi gabe. Bi urte zitxaron ondoren, hemen da berriz ere gazte martxa. Pasaden ostegunean izan zen agerraldia ibaetan, eta deialdiaren zergaitea aderazi ziguten. Gaur remendik deiegin nahi diogu Euskal Gazteri guztiari, bere burua independentista eta eskerti hartzat daukan Gazteri guztiari, herri honen askatasunaren bidean urrats bat aratago eman dezan. E, Euskal Herri aske batean, Euskal tarra askeak e, bizi gaitezen e, independentziara lotzeko ordua da, eta beraz, esaten duguna da, e, eman e, behar dugun urratsa independentziara lotzea dela. Gaur egun Euskal Gazteriak bizi duen egoerari buruz eta gure lurraldeetan ematen ari diren politika, e, politikek ere honako hauek esan zizkibuten guretzat izan behar da independentziala iristeko trampolina bezala. Eta agertzen da, zazpia Euskal Herri aldetan, Euskal Estatu Sozialista eraikitzeko behar ba, Euskal Herria, Euskal Herri Sozialista behar dela eraiki gerozta gehiago. Ikusiz nola PNV-ek bere, bere estatu podere, poderearen estatua poderearen estatuak nola pujot egin duen, bai na, eta eta Ipagaldea nola ez duen sekulan ahakastarik izan. Bai ikusten dugu argiki independentzia dela alternatiba alternatiba onena eredu eta zapalkuntza hori egiteko independentziarekin lotzeko hainbat dinamika egingo direla ere esan ziguten eta herri bakoitzean egingo den lana oso beharrezkotza jo zuten. Komentzimentu hortatik edo, e, dei egiten dugu Euskal Gazteriari ez, urratxo bat aratako emateko eh, jakinik Euskal Gazteria oso ere muz antolatzen dela eta maia zerrinean idealitzak egintzat deialdia egitea bakoitzak e, bere ere mutik urratxo bat gehiago ematea eta azken baten e, nahi duguna lortu lertarazte eta nahi duguna e, jendeak ere bere egitea, da e, badela aski indar eta egin behar duguna gazte 2008ko gazteriari dagokiola urratxo bat gehiago eman da independentziari lotzea. Beraz, eman ditugun guzti guztio egatik emendik eta e, aurten e, planteatzen dugu apirilaren amar eta amabi tarte horretan gazte martxa egitea, aste santuko ekimen hori gazte martxa izatea, eta abiatuko dugu gazte martxa hori amai urdik, beraz, Nafarroa garaitik, tamaituko dugu donioan garazin, e, beraz, baxe Nafarroan, eh, hartzen dugu zentzu berezia, momentu honetan ikusten denean, e, ari saiatzen ari direnean, en, Euskal Herriaren, ba, ikusi dugu selekzioaren aferan adibidez, en, saldu nahirik Euskadi, Euskadi, hiru herrialdeko errealitatea aten inguruko kontu bat, e, aipatu guna arrazi guztiak bada, zazpi realdietan Euskal Herri berri bat eraikitzeko aski indar, eta horretik, uste du, garrantzitsua kokapena bera, amai hori garazira ingo dugun horretan, e, ehm, nahinbeste urtean inposatu duten muga horiek, ba, gazte independentistan urratxentzat ez direlako muga izango, eta hoien, hoien gaindi pasata ba, biharko etorkizun hortara independentziara lotzeko e, bide izatea e, nahi dugulako ez. Beraz, bide hortari iristeko proposatzen duguna gazteriari e, eh, urrengo hilabetetan norabide hortan lan egitea, independentziara lotzeko bidean lan egitea, eta hori leku bakoitzean, herri bakoitzean modu ezorrinean garatuko dugu herri bakoitzean modu ezberdinean eta ba, esan beharra dago lotu independentzia dinamika honek ba, espresio berezituak izango dituela bai Ipar Euskal Herrian eta baita Nafarroan ere. Ipar Euskal Herrian hainbat gaualdi egingo dituzte mendik eta gazte matxara bitartean eta Nafarroan ere gazte Nafarrok jaialdia izango da datorren martxoaren amalauan sakanan, olastin nain zuzen ere. Oita mezortzi urte eta erdiko zigorra astearen errepasoa. Aske dira garazi biteri, gariko ez etxeberria, olatz daño behitia. Ugaitz, Elizaran, aika gazte erakundeko kideak izatea leporatuta, sei urte espetxean pasa ostean. Amnistiaren aldeko mugimenduak ordea, salatu, du lau gazte hauek gazte mugimenduan aritzeagatik eta independentistak izateagatik izan zirela atxilotuak, inkomunikatuak eta espetxeratuak. Antolakunte antirepresiboak adirazi du, hausia Espainiar estatuan independentismoa espetxeatzearekin zigortzen duenaren argibide argia dela. Eta gogorazi du, oraindik herri mugimenduan zein mugimendu politiko eta militatze utxagatik, herritar asko daudela espetxean. Azkenik, amnistiaren almeko mugimenduak deia luzatu du, salbuespen egoera salatzeko eta libre geradutako laulagun hauei egunotan egingo dizkieten arreretan parte hartzeko. Eta durangaldera goaz orain Duela mar urte, domino efektu bezala hainbat gaztetxe okupatu zituzte durangaldean. Eta eskualdean bertan, atxetearen aurkako borroka ere modu horretan ugaritu dela adierazi dute. Azken urteetan, zornotza eta jurretako gaztetxeak uste dituzten arren, edota atxetek. Aurrera egiten duen arren, durangaldeko gaztetxe eta gaztasen bladek adiraz dute oraindik domino fitxak geratzen zaizkiela. Eta zentzu horretan, gaztetxeen aldeko lanean eta atxetearen kontrako borrokan aurrera egiteko kanpaina berri bat aurkeztu zuten. Kanpaina edo dinamika berri honen lema, partida ez da bukatu, jakemate trenari, da, eta informazio gehiago, partida ez da bukatu, puntuteka webkunean aurki dezakezuen. Durangaldean jarraituz, ostiralean, hilaren hogeita marrean amaitu zen abadeinoko Kubako berrogeita marrearen urte urrean ari da kamaradak gazte internazionalista sareak antolatutako itzaldi bira. Beraien esanetara, Kubako herriaren garaipenak itxaropena eman digu herriaren eta pertsonen askapen borrokan murgildu gauden guztioi. Eta modu berea, Kubatar herriaren garapena ospatzearekin batera, gure herri proiektua abezasteko deia luzatu eta Euskal Herria irautzearen, irautzearen beharra adierazi zuen eragile honek. Bestalde, larun batean, ikurriñaren alde egin zen deialdira salto egingo dugu horrengoan. Manifestazioa bergaran izan zen, eta debagoienako gehiengo politiko, sindikal eta sozialak hartu zuen parte. Bai Euskal Herriari herri ekimenak adirazi zuen Euskal Instituzioetan ikurriñak egon behar duela, eta ez gure herria ukatu eta banatzen dutenen banderak. Manifestazioa, manifestazio burua, eskualde sort, eskualdeko sortzi alkatek zeramaten ikurrinak osatzen zuen. Provintzia berdinean jarraituz, amnistian aldeko mugimenduak jakinaraz zuen, iragan astean guardia zibilaren kontrol handiak izan zirela urola eskualdean. Bi gazte erreten zituztela ere, pankarta bat jartzeagatik. Hori dela eta, amnistaren aldeko mugimenduak salatu zuen Guardia Zibilek eta Euskal Herrian dauden bestelako polizia ond indarrek impunitatea dutela presentzia zein kontrol hauen helburua beraien impunitatea erakustea eta herritarren artean beldurra zabaltzea dela azpimarratu zuten eta Euskal Herritik alde egiteko eskatu zieten. Eta oraingoan aragoaz. Odei Jurko gazteari bizitza osorako espetxeratu nahi dutela salatu zuten lehenengo astean bere lagun eta familia artekoek. Bederatzi hilabete daramatzak hartzelan, eta bederatziak daramatza isolamendu egoeran. Hori dela eta larun batean e, Iruñako iturra mauzoan eta etxarri anaratzen manifestaldi bana burutu zuten bere askatasuna eskatzeko. Era berean kale borrokako ekintza batengatik gatik hogeita emesortzi urteko kartzela zigorra esartzea neurriz kanpokoa dela ere salatu zuten. Hogeita emesortzi urte eta erdiko zigorra eskaerarekin beldurra sortu eta autoritate kolpe bat eman nahi dute foruzainek. Epaik eta honekin errepresio gogorrena erabiliko dutelako mezua helarazi nahi diote herritargoari, ez besterik. Bestela ez da ulertzen kale borroka ekintza batengatik, hogeita emezortzi urte eta erdiko kartzela zigorra eskatea. Nafarrea, Nafarroa izpide hartu dugun honetan, esan aske utzi dituztela Nafarroan sarekada desberdinetan atxilotutako sei gazte. Ostiralean, bakoitzak amar mila euroko zidantza horrendu ondoren, aske geratu ziren Inigo Gulina eta Jose Javier Oses Jotas. Mikel Beuntza, Mikel Marin, Irati Mujika eta Oian Ataun gazteak. Guztiak segi erakundearekin lotu eta kale borrokan ekintzak leporatuz izan ziren atxilotuak. Eta Nafarroarekin amaitzeko, Atarrabiako talde feministak adirazidu urteak daramatzala feminismoa eta emakumeen eskubideen alde borrokan norabide horretan jarraitzeko eta alik eta emakume gehienen erakartzeko asmos talde feministak atarabiako emakumeen lehenengo topaketa antolatu zuen larun batean. Asamla da, Bazkaria, Iruñerriko talde feministekin itzaldia, playbacka eta laru, labur metraiak izan zituzten besteak beste egitaragoen. Albiste labur hauekin amaitzeko, Euskal Herriak bere eskolak, kanpaina berri bati hasiera eman dio Euskal Kurrikulunaren aldeko jendea bidituko asmo. Horretarako, Euskal Kurrikuluma aldarrikatu, borrokatu, eraiki, filosofia martxan jarri dute, eta eraikuntza hilduak oinarri dituen bikiliburuak nabarmendu dituzte. Hauek, Euskal Kurrikulumonen oinarrizko testuak zabaltzeko eta karpena jasotzeko tresnak izango dira. Izan ere, Euskal Kurrikuluma eraikitzeko ikastetxe, ikastetxe eta herri zerri dagoen jakintza biltzea baina modu oberik ez dagoela zuten bai ekimena buruz eta baita gukiliburu hauei buruz informazio gehiago eskuratzeko euskaleskola.org webgunera jo dezakezue. lehen esan dugun moduan iragan lanun batean ehunka Bilboko kaletara atera ziren askapenaren deialdeari jarraituz. Internazionalismo aurrera, kriminalizazioan estop, stop lelopean. Eta oraintxe bertan ba horren inguruan hitz egiteko askapenako kidea den Ruben daukagu telefonoaren ariaren bestaldean arratsaldeon Ruben. Arratsaldean bai. Bueno, hasteko ba igual manifare zergaitia sarituko gara. Azaldu zuen moduan askapenak bere jarduaren eh, bere kriminalizatua izan da azkenaldian eta azaldu azaldu iguzu mesedez, ba nola gauzatu den kriminalizazio saiakera hau edo. Ba, bueno, eh, frente ezberdinetan, eh, lehenengo aipatzen duguna, askotan e, bueno, aipatzen da, ez? baina uste dute nabarmendu behar dela, ba, da, eh, kazetari, bueno, zenbait kazetarik, ba, idazten dituzten e, zaborrak, ez, intusikazio mediatikoak, ba, bueno, batez ere Espainiar mediotan, baina baita ere, ba, gure kasuan, e, Kolombian, Txilen eta Mexikon, eta ba, ba pairatu behar izan duguna, ez? Ba, gure jarduera nahaztuz, ba, ba, bueno, eh ba, jarduera kriminalekin, eta bat, eta bat. Eta gero baitare, pues, azpimarratu behar da, ba, brigadistak eh, ari direla gero eta herrialde gehiagotan ba, trabak izaten, ba, jazarpen polizialak, eh, kontrolak, eta gero, ba, bueno, azkena nabarmentzen duguna da, e, ba, aurtengo udan, bueno, aurtengo ez, pasaren urteko udan, ba, gure brigadista batek hartu zituela hilketa mehatxuak bere telefonoan, e, Kolombia hartalde paramilitar batek eginak, Eta bueno, horrekin eta baita ere, pues, Euskal Herriaren aldeko elkartasunak e, pairatu duen, eh, ba bueno, dugu Sebas Bedureten kasua, ba, ba Pariseko Euskal Herriarekiko elkartasun komiteo kidea zana eta ba guardia zibilak atxilotu eta torturatu zuena, ba bueno, ba pizka bat ikusten dugu ez bakarri guri, baina eh, gure kasuan mintzat eta orokorrean internazionalismoan bra, kriminalizazio saio bat, ez? Ba, desente potentea azken ba pista irurtetan gutxienez. ez? Bai, aipatze duzu moduan internazionalismoak kriminalizatua bai Euskal Herritik nazioartera, bai nazioartetik Euskal Herrira. Horren isla ere da horren garrantzi ikusita amarnaka txikimendu jaso zituen manifestaldi honek, ba, bai nazio mailakoak eta baita lokal mailakoak ere. Kontei guztu dena de, ba, larun bateko manifestazioa zelan izan zen? Ba, bueno, e, guke eh, atxikitu zirenei esan genien, ba, bere esku zegoela, ba, gune genuen hori manifestazio hori ba, koloretsu izatea eta eragileei eskatzen genien, ba, bueno, beren banderak, beren pankartak, beren eh, ba, historiak eramatia, baina internazionalismoarekin lotura bat e, izan zezatela, ez? Eta gero baita ere, ba, jaso genuen ba, munduko jendarte forotik bidalizi guten atxikimentua, beste herri batzuetako lagunek bidali zigutena, ba, bueno, Palestina, ba, Kurdistan, Sahara, Paisos Katalans eta Mapuche herrietatik bidali ziguten atxikimentua, Eta, bueno, manifestazioa bai izan zen, ba, bueno, bai atxikitu zirenekin eta eskapinako kideekin, ba, ba, bueno, gure jardunaren defentsa bat, ez, kaleko defentsa bat, no, ari Eta, ba, bueno, bukaerako ekitaldian, zen izan zen mezu nagusia edo? ba, e, guk nahi, nahi izan genuen azpimarratu, izan zen, bueno, batetik e, salaketa hori ez, kriminalizazioaren salaketa, baina gero e, ba, batez ere defenditzea internazionalismoa bera, printzipio hori, e, ba, elkartasunaren beharra, herrien arteko elkartasunaren beharra, eta e, ba, bertaratu zirenei nahi izan genien azpimarratu ba, oso importantia dela eta imperialismoak horregatik e, horregen kontra jotzen duela, ba, internazionalismoa bera, ez, ba, argi dago elkartasun internazionalistak azkartzen duela eta indartzen duela herri bakoitzaren eh, askapen prozesua eta herri bakoitza askatu ala beste herri laguntzen die bere askapen prozesuan, ez, eta ba, pizka bat hori izan zen, e, ba, mezu nagusia, Dena den, hau larun batean Bilbon gertatutakoa, baina zuk esan modua negun hauetan internazionalismoak eta nazioarteko elkarlanak zita oso garrantzitsua du Brasilgo Belenen. Nola ez azalduko zenuke zer den munduko foro soziala? Ba, <laughs> ba, bueno, era eskotara eh, definitu daiteke ez, ba, batzuek esatu dute dala mugimenduen mugimendua, hori izan daiteke definizio bat, e, gero ezin da astu, ba, hau sortu zala e, globalizazio neolabe, neoliberalari erantzun gisa, ez? Eta orduan parametro horretan ere kokatu daiteke, eta nik esango nuke, ba, azken edizioari esker, ba, baitare badala e, askapen prozesuan ari diren herrien e, topaleku bat, ez? Eta, bueno, hori guztia esan da, ez dakit <laughs> jendeak hartu, hartzen duen e, ideia bat, baina, bueno, jente asko biltzen den leku bat, mugimendu asko biltzen den leku bat, eta, karo, hainbeste jente eta hainbeste mugimendu, ba, bueno, oso koloretsua batetik, baina, bueno, askotan kostai, kostatzen zaiona baita ere, ba, bueno, hildo batzuk markatzea eta eta agenda bat markatzea, ba, mugimendu guztientzat, ez. Eh. Bai, gainera, zuk esan moduan, azkenengo foro sozialen, ba, zera, funtzioa edo, askotan, salantzan jarria zen, ea, ba, nora ezean ziren edo, eta, aipatu duzu moduan, aurtengo edizionek, ba, garrantzia berezia eskaini die, ba, estaturi gabeko nazioi eta herri zapaldoei orokorrean, ez da? Nola izaten ari da? Uste dugu, bueno, entzun izan dugu, ba, karpa berezi bat montatu dela, askapena gainera bertan, eh, bertan dago ere, parte hartzen, eta bakonte iguzu pixka zer, zer da biltzaten anantolatzen? Bueno, hor, argi dago, bakoitzak, eh, ba, olako foroetan, ba, bilatzen dituela bere lagunak, eta bere e, bere bidaikideak e, nahi dan bezala esan, eh? E, askapenak horre egin izan duen lana, e, azken urtetan izan da, ba, biliatzia zentzu diren, ba, bueno, e, gutxi gora bera modu bertsuan gauzak ikusten dituztenak. Orduan e, horre ba, lehen aipatu ditudan e, ergietako kideak, ba, Kurdistan, Palestina, e, Sahara, Paisos Katalans, Galiza, Maputxeak eta bar, ba, konpartitzen zuten e, foruaren gaineko ikuspegi bat, ez? Baitare, ba, batez ere autodeterminazio eskubidea ba, izan behar foroaren ardatzetako bat. Eta aurten lortu dana da hori gauzatzea. Ba, sartu da, bueno, foro sozialak baditu amar ardatz, eta e, amar ardatz oi, kudeatzen da foroa bera, ez? Eta lortu da, ba, haietako bat izatea autodeterminazio eskubidea. Eta hori lorpen handia da, ze lehenago, olako foro sozialetan, ba, bueno, ezker tradizionalak nola baita esateko, ez zuen e, be, oso begionez ikusten eh, autodeterminazio eskubidea eta herrien borrokak, ez? Eta herrien borrokak ulertuta askapen nazionala eta soziala, ez? Eta, eta bueno, alde horretatik oso pozik. Bai, horrelako foroeta naskotan entzuten den esaldia dugu e, pentsatu modulo balean eta ekin modulo kalean. Zure ustez, zein ekarpen egiten dio, diote horrelako foroek Euskal Herriko askapen prozesuari? Ba, azkenengo honetan, ba, ekarpen handia, ez, batez ere hori. Ba, esan dudan e, gako horregatik, ez, autodeten nuen ez eskudian onarpena, gero gainera, jatorrizko herriek e, hartu dute pisu handia, lehen askotan hartzen ziren, ba, ba bueno, eh, gutxi esten ziren, ez? Ba, folkloretzatia hartzen ziren, eta orain eh, beren lanagatik ba, lortu dute presentzia handia, eta hori ere interesgarria da Euskal Herriaren zat, Eta gero ez dugu aztu behar, ba, bueno, internazionalismoan sinesten dugunok, ba, olako foroetan bilatzen duguna da, ba, komplizidadeak, ez? Ba, beste herri askotan ari dira borrokatzen beren hizkuntza eta kulturaren alde, eta Euskal Herrian ere bai, beste leku askotan ari da borrokatzen autodeterminazio eskubidean alde eta Euskal Herrian ere bai. E, beste herri askotako langileak ari dira borrokan e, neoliberalismoaren kontra eta Euskal Herrian ere bai. Eta orduan, olako foroetan azkenean bilatzen direna da, ba, bueno, e, harremanak, e, agenda komun batzuk eta eta elkarri laguntzia, azken finean ba, ba mi esker Ruben gurekin izategatik gaur irauli guinaken ez dakit zerbait aztu dugun edo zerbait gehitu nahi diozun elkarrizketa honi? Ba, bueno, ez, ja, ba, pensatze dut ondo geratu dela. Ongi da, ba, mi esker Ruben gurekin izategatik eh, irauli guinaken eta aurrengora arte. Bale, ba, mi esker zuei. Bai, zuei. bizitza ez dela gaizki joan nahi gaurkoa nirauli guinaken eh, iparraizea talde zaraustarra dugu eta, bueno, berte e, eh, iparraizea eta zitze egiteko telefonoari aren beste aldean da Aitor, bertako gitarra jolea, atxaldeo Aitor Atxaldeon, atxaldeon Bueno, zen moz? Ergi, ergi Ondo, postaituk Bueno, asaiguk, ba, e, iparraizea ze bilbide izan diken eta ze, bueno, oixe, ze grabazio euskazuen Bale, ba, a ber, e, ba, sortu zan 2000 ko udara bukaraldea Eta hona, zera, ba, zima, ba, ba, gure gauza, gure musika, guztoko musika, ba, pixka gure kontura jo, eta ezer zerioa, ezer zerio bezala ez gero mhm. Eta, bueno, ba, zeina pixkalaga pixkalak gure kantak egiten da hola, eta, bueno, ba, berzio batzu laguntza, kontzertu batzuk ematen da hola, eta gero, bururatu egun, ba, ez grabatzen bergenula, ja, nahiko kanta bagen ezkala, eta ez grabatzeko, Mm. Eta ba, sartu gendean 2005-eko udaran, en Kazalize, Mikel Kazalizen estudioa zarautzen bertan gure herrian, bai. eta ba, grabatu handik luzea jo genuen, ez da gizten, ba, 2006 asiren zen maketa, eta zei kantu osatu genuen hor, maketakin, da, ba, baina, arte, eta baina egia dizua grabatzen. Do. E, Europako, bo, heavy musikan Europako bilduma garrantzitsu baten e, parte hartu zen duten, ez? Oindala gutxi? Bai, bitrubio, lako Olako izan arraro bat ez da, edo garbi, baina izan zan baten jaso genuen, hola eskintza bat, mhm. aiziala biltzen Espainiako talde jebi batzun abesti gaitala, eta guri aukeratu gizten ginen, eta e, baldi bagenu sartu, ba, baldintza e, eh, mantizki goen, da Oso sartu zuen. Eta taldean aldaketa batzuk edo ondituk, ez? Hasiera. Hoi bai. Hasieran en asko gozaztegun abezlari jaurkitia. Be, la, laguna gindan da, bi gitarra, bateri eta bajua banen bertakoa. Gene ondoen biziga da, Eta, eta juntatzeko problema, egin gana, txikitako laguna gindan da, bidan, eta no. problema za inorotzen atre izan abestea, eta ba, berzen, dalako baten deitu zigun ze batek, lagun batek deitu zigun, eta ikusi zula nuntzi jo bat ez da genuen, da arre ditze gota, ez da gizte, eta bale, bale, deitu genuen, eta ba, guztu kantago ez da gizte, eta ba, etorreza kantatzea, eta horrekin jardu genuen pare bat urte zola, eta ero, biak, da, e, klaro, zer hausti gan urte bizetan adunako bazan, da, Hmm. Aztien behinen zeiatze eta batzutan batzen hori ez, eta larri. Problemak. Eta alako baten utzi, usti erabak da ere honginan urte eta zoese geldikan kantak eta egiten da hori, baina konzertu ez zerre abeslari gabe. Mm. Eta lako baten, zarozko lagun batek, zentu, iba, ni probak ingo xian, ez da izen no eta nahi bat bat ez egit. Bat ziritu da ba, horrekin probak egin nituen, da horrekin gabiltza bai. Ondo. Zuekin kontaktatzeko ze bidez ereko? Zer ze barkatu? Zuekin kontaktatzeko jendia ze, ze bidez, Euskak? Ba, daka, a ber, daka hu maizpeiza. Bai. Oiz alde asko dugu Gero pagina web bat ere bak hau. Dala mundurat egin dakau, mundurat puntuanet barra iparra izea. Eta hor, da, e, eh, ba, da hui mil bat eta telefono zemaki bat. Do. Eta musika egin dane, bazta dute, ezta? Hoi da, bai. Eta, vale. bueno, ze kanta orkestu nahi dugu zu? Ba, gure lehenengo kanta izan zana, guztoko litzea jende egin dira. E, eh, Aurrera aurrera izenekoa. Bai. Vale. Bueno, ba orduan izan aurrera kanta entzungo dugu entzuleok eta bueno, hiri eskerrik asko aitor ta bai, beste bat. Bai, zuei. Venga, ba, garaia sekulaitzarik esateko Zamaroak irongo baidu guke egosten ez dugulako Zanpaturi dauden oro altxabitez eta etxituarekin junta Buru arte dadukana ez da ustegabetan gabetan arrapatzen eta gaurko menperatuok sekularen ortez gaur esanez bi hartire garaile izango. Beno, lagunok, e, gero izango dugu kultura tartea, baina gozategi atalera jauz eginez aurrera egingo dugu, aurrera begiratzeko, zahartzarora. Izan ere, irauli guinak bezalako gazte irratsaio batean, errealitatea gazte ikuspegitik landuaren arren, askotan eta ustez gazteoi zuzenean eragiten ez diguten gaiei ere heldu eta beste realitateak gure kezkaz eta ereduei aurre egiteko grinaz zalantzan jartzeko asmoa lantzen dugu. Zartzaroaz hitz egingo du gaur, baina bueno, hobeto esan da sexualitateaz zartzaroan. Gai hori nola ulertzen dugun hausnartzeko, bai jendartean duen trataera ikusteko eta baita sistemak ukatzen digun beste ere mubadela ere ohartzeko. Beste gauzen artean, aztertzekoak dira zeintzuk diren gazteok helduekin sexualitateari buruz hitz egiteko ditugun mugapenak. Baita gure egunerokotasunean surgatzen ditugun irudi eta ideiak zein motatako pentsamoldera bideratzen gaituzten eta zenbak, zenbateko eragina duten ere ikusteko. Gai honen inguruko hausnarketa egin du Iruñeko leirek,

Hala ere, gure aitona monen, gure zaharren seksualitatearen inguruan, bada alako bat bidan aritzen gara zaharren seksualitatea ez eta aritzen garenean aurre iritzi zertereotipot eta mito zerteriko diskurtsoak entzun ditazkegu. Zentzu honetan, bizitzako beste den muaskotan bezala xe, alde batera hau ditugu aito namonak. Zen batek, pertsonen zikian geratu dituen aurre iritzien kontra, zahartzara dugu gozamenik handien elkintzen duen garaia. Adorarik ez da, ez zorduterik zinkorik, normalean zeme alabatea, ez dira etxean bizi eta orokorean intimitatea handiagoa izaten da, baina liberean, jendarteak egin arretrimitzen duen, harinalia da ezkakintasuna eh, eta presio soziala direla eta zartzara diren eta sexu deziran dianten gizon emakumeak errodun eta lotxatuta sentitzen dira. E, adineko e, gizon emakumeak beren gorputzetatik aldentzen dira, beraienak izango ez balira bezala. Badiru di jendarteak ezarri duela zartzaroan, aurtzaroan bezala, seksualitatea baztertu beharreko zerbait dela. Existitzen ez den zerbait bailetan hainekoak arabikeria sentitzeko bai ez diren seksu gabeko izakiak badira. Horretu baina errealitatearekin zer ikusi gutxi dauka. Buka ez dinara badaudela aldaketa biologiko batzuk eta hauek seksualitatea balintzatuko dutela. Baina seksualitatea, seksualitatea, arrobanoa baino gehiago badirela da ba, badakigu eta plazerra dira zuteko gaitasunak eta horrasmoak badira utela. E, eh, dira hogei urtekin bezala, sexu basatia dukitzen eragozten duten ablaketa fisiologikoak eh, emakumeen kasuan, e, eh, vaginako paretik lehortasun handiagoa gartzen zaitun miren azkarate, maite zaitun miren azkarate, zure maitale izan nahi nuke, zazpireu mila euroren truke. Ez, nien ez maite mindu miren azkaratetaz, baina hause da herriaren ahotsa. Gogoan, gogoan izango duzue duela hilabete batzuk izugarrizko eskandalua piztu zela Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta kultura saiak Kepa Junkera musikariari bere proiektu berrirako zazpire mila euro inguru eman zizkiolako. Musikariek bere ala erantzu zuten manifestu baten bidez. Miren azkarete eta konpainia bere ala, atera ziren beti bezala euren super edabidetan, euren arpegi zikina garbitzera. Ba, oraingoan erantzun musikala etorri da, lengoan <laughs> Men parrezka diri da, beste aldean. <laughs> Baina, ala da, egia da, beste ere esango du, egia, beste ez du esaten esan bezala, minen azkarat eta konpainia bere atera ziren bere superredabietan aurpegia garbitzera, baina hemen aurpegia ez die ez da estropajoak ere garbitzen hauei. Bai. Horrengoan erantzun musikala etorri da, eta ez nolanekoa gainera. Trikizio eta txortainzeko musikariak bildu eta zesatek talde osatu dute. Eta lehen, euren lehen jita ere kaleratu dute. Izan ere, lehen abestu duguna hain zuzen ere. Eta oraintxe entzungo duzuena. eta flash ondoren gure asteroko elkarrizketari heldu behar diogu. Duela bi aste, zazpikatu zitze egiten aritu ginen hemen bertan, eta bertan esan genuen gazteok ez gara erraz konformatzen eta alternatibak aurkitzen ditugula. Gorkoan ere gazte asamblada batez e, aritu behar gara grosekoa azain zuzen ere. Grosen ez dute gaztetxeik, baina hori ez da muga asamladak bere proposamen kulturalak egin ditzan aurten bigarrengo goz taberna bira izeneko ekimena aurkeztu dute eta hemen dugu xalba eh, horretaz mintzatzeko, arratsaldean xalba Apa, gaitxe bat xaldean Zer moduz? Onda, mintze. Onda, bueno, gara Bueno, lehenik eta behin igual, e, eh, Groseko Gazte Asamblara 2000 garren eh, urtean hasi izan lanean eta labur-labur ba zeibilbide izan duen edo... Eh, Barkatu ez zuten? Bai, e, Esaten nuen Groseko Gazte Asamblea da, bimila garren urtean azizela lanean, eta labur-labur bere ibilbidea aipatzeko pixka bat. Bai, ba, hori, ba, ira elaizterra mar urte ingo ditu, ba, Grosen e, eh, Gazte Asamblea berri hau sortu zenetik, ja, bai, lehenago otik, eh, bai, izan zen aurreko bat, ba, bueno, ba, belaunaldi berri ekartu zuten Gazte Asamblea hau, eta, ba, urtez-urtez, ba, kimenez berdinak edo, ez, martxan jarri dira, bai gaztetxaren aldeko borroka edo e, bezala bai e, jai herriko aldeko dinamika dinamika bat, ez? E, azken urteotan, bai, edo e, arduratzen ari garen arren, ez, gehien bat. E, azaldu zer den pixkat igual taberna bira eta nondi sortu zen e, hau egiteko ideia edo? Bai, bueno, e, auzoan e, aixialdi eredua, ez, ba, oinarri, ba, donostia, batez ere, ez, e, kontsumismoan oinarritzen da, eta, bueno, gazteok ez gara, gazteok ez daukagu gure esialdia, aski antolatzerik, ez? E, orduan, hor sortu zen da erna pixkal, ba, horri buelta bat emateko, ez eh, ba, gazte, gazte guztiok esialdia, ba, modu natural batean, eta e, aski antolatzeko. Horre, arazoa, ba, espazioa zen, Ez, ba, lehen aipatazu bago e, eh, gaztetxerik ez dago, ez, gune, liberatu, e, gune liberaturik ez dago auzoan eta tabernetara jo genuen. <clears throat> Azkenan hori, ba, gazten elkargune den diren tabernetan, ba, ba bertan, ba, ekimenak egitea, ez, euskaintza kultura lauek egitea, ba, ideia hori sortu eta, bueno, ba, <clears throat> ez urteko emaitak ikusita, ba, orten ere, ala, egin dugu. Beste aixialde eredu baten alde, hauzea auzoa aldatzera goaz, jarri dozu e, izena urtengo, urtengo taberna birari, zer dago aldatzeko grosen? Bueno, grosen, zagiegi, tamales aldatzeko. Eh, batez ere aixialdiaren eh, ez, e, eh, aixialdiaren eskusapean edo, hainbat gai jorratzen ditugu gazte zenbatikan, ez? Oso aldeko auzoa izan dadin, ez, hau zo, parekide bat izan dadin, eta, eta, bueno, batez ere, askoa dago aldatzeko, eta, izan daiteken gako garrantzitsu bat, bueno, gazta esan bat entzat, apustu handientako gazteak e, elkartzea irena, izan daiteke ez, gazteak e, elkartzeko, ba, eskusa bat eman, eta gazteok, ba, ilusioz, eta ez, e, irudimenaz, ba, e, ba, alako alternatibak eraiki ez, auzoan, eta, eta aldarri aldarriz joztea bizkata ez hori ez. Mhm. Taberna gaur egun e, kontsumorako gune gutxa da, zuek ala ere beste zentzu bat eman nahi izan diozu taberna dizta? Bai, ba, aipatu izan dugun ez, taberna ikusi daiteke bi modutan ez. Aldetik taberna bat izan daiteke bertan e, atxalde egunak eta pasatzeko kontsumitzen, baina beste modu batan ere taberna ulertu daiteke ba, gure kulturan edo, ba, e, elkargune bat bezala. ez, e, gazteak bertan topatzeko, eta, e, eta, noski, ba, e, elkargune izetaz gain, kontsumo ez, ez da dia izan, e, bertan dago e, eskaintza bakarra, ez? Orduan osortzen da, ba, ez eskaintza kulturalez, eta bestela bat gabez agabez doka inungo e, ez? Balima da soiek e, tabernan bildu eta kontsumitzea, ba, aixialdea ba, berdin gelditzen da, ez? e, eh, urtarrietik gainera arteko egitara prestatu duzue, e, ze kulturrek ekimen eta ze maiztasunez e, ikusteko aukera izango da? Ba, mm, nahiko, ba, batzutan bi bori, jabetean behin izango da, lehen urtean adibidez izan genituen, ba, bertxolariak, kontzertuak, e, ginkana batzuk e, pasatu genituen, bideo emanaldiak eta eta karaok ere ematero, olako, olako kontuak izan ziren. Aurten, ba, beste behideia ba, berriekin edo edo e, egingo dugu tabernabira eta, bueno, ba, prinsipioz, ba, ir, e, barruko e, asigera prestatzen da e, argazki bat edo, baita urrengo, urrengo taberna bira edo, inauterien kontestuan izango da, eta ba, pixka tortika jongo da. Eta maizta, maiztasuna da, bueno, ba, esagun ere nola izaten den, batzutan, ba, prinsip, alik eta, ba, gutxo gara bi aste, hiru asteko tartearekin izaten dira. Eta eskaintza guzti iri, irikita ezta? Nola barkatu? Eskaintza guzti irekita egongo dela. Ba, inazki bai, bai eta hori da zer helburua, ez? Alik eta nintzena eta parte izatea. Ongi, ba, eskerrik asko, Xalba. Bai, zuei. Berri emateagatik eta ja sorte zuen eta datorren urtean 3. edizio izaten dugu. <laughs> Vale, ba, mi esker. Bueno, eskerrik asko. Bueno, hau, beno dagoeneko <laughs> bukatzen hasi beharko dugu guri irratsaioa. Oso musikalki oso oso ongi egomen da gaurko irratsaioa. Duten single horrekin asko beraztu da gaurkoa bai bai. Beno, eh sozketara salto egin beharko dugu. Bai, tita batean. Eta badaukagu prest dagoeneko zein izango den aste horretako galdera, badakizue sozketa gai ez, zuzenean emango dizuegula, bilaltzen baldin baduzuen oski, e, da prestatuta daukagun saria. Zer bidali? Ba, audioz, audio bitartez, gure email famoso hortara, nola da? Iraule binak irratxaioa abildua gmail.com Ba, horretara, bidali bardu zuena audio, audio grabaketa bat. Eta berten azaldu bar duzue astentan izango den galderari. Zein izango da, bai alen? non izango den aurtengo gazte martxa, bueno, non, nondik norakoa izango den ibilbide hori, eta gero, zuentzako gazte martxarra zer den beharrezkoa eramatea, etxean zer ezin den aztu, elementu bakarra, gauza bat. Ondo mm-hmm, pentsatu. Mm, mm, jendea zer erantzuko du. Datorren astean egingo dugu. In, inderren saia aztertzeko moduko <laughs> erantzunako ongo dira agian. Zuk zer eramango zenuke? Ni? Aztu gabe, Patrikan. Botak. Hori egin bai. Minik ez egiteko. <laughs> Eh, lokatza berra hongo da. Bueno, lapi urte bintzat. Agian udaberria urteen uste baino lera gotorriko da. Bai, eso, espero dugu Aurreko larun batean, deiru hemenen egitadian gala esan zuten. Udaberria aurreratuko dela urten. Espero dugu horrela izatea, bai, bai, bai. negu beltza izan dugu eta. Nik, nik proposamentxo bat daukat ordea. Aste honetan ere ez du jaso erantzunik, eh? atortxuko ez geroztik ez du erantzunik jasotzen, aurretik ere ez genuen jasotzen, ja nazkatuta gaude astero bronka batateaz eta hemendik aurrera nire proposamena da astero erantzutik ez badago <clears throat> egitea eta horrekin jasta. Neko izango da zuek ulertzeko haserre gaudela. Erresa iruditzen zait, baina ez da ideia txarra agian horrela jende gehiago animatuko da. Bueno, zuentzako elementurik garrantzitsuena Ze bai, gauza asko... Ego gazte martxan joateko asmorik. Baizea. egin ba jarraipena gazte martxan, gu ez Guk uste du graba bat izango dugu lagure. Bai, gure oinarrizko elementua graba argazki kamera eta... Hori bai, iraulin uineko erreportari finek hori izango dugu bai, Patrikan. Bueno, eta honen bestez, ba... Ba, amaitu egin behar. Amaitu egin behar, eskerrik asko, uinen bestaldean zaudeten hori, eta internetez ere entzuten gaituzten hori. Bai? Milasker. Goban izan, gazte sarea, bai ataria, norri izango dela, entzungai, gai, gorko saioa ere. Laster arte. adio